Chunka sohtayo kah kapitulo. Jesus pa kausarimus manta. Samana puncha upasaroptingmi, Magdala yahtayoh Maria, Jacobo pa mamang Salome hinaspa Salomeipiwan ranterjako, miski asna hampita. Chaynataha ranterjako Jesus pa cuerpunta untamunankupagmi. Domingo punchautam, Ente jespéramop moptillan si sepulturaman, kainata ninakuspanko. Petach sepulturapa poncompi romitaja tanjapoason, nispa. Ichaja chay sepultura tapaj hatun rumitam, huklao piña rikororjako. Sepulturaman yaikorospankom rikororjako, huk joventa yora joiso pachayohta, allihlao pitiachkajta. Paita rikorospankom mancha rikorjako. paiminerja. ama mancharikuychikchu. Qamkunaqa chakatarusqankuna saritmanta kaq Jesusta maskachkankichik. Paiha kawsarirunñam. Manam kaipinyacho. hanku kaypiñachu. Hawaychik churasqanku sitiuta. Rispaykichik yawillamuichik Pedromanwan wakin disipulunkunaman. Jesusqa ñawpachkan Galilea lawmanmi. Chaipim tupankichik paypa nisusqaykichikman hina. Nispa. Hinaptinmi warmikuna polturamanta sepulturamanta manchakuymanta katkatatastin. Manan pimanpas imatapas manchakus manchakusqankurayku. Magdala llaqtayuq Mariaman parikoris rikurisqanmanta. Domingo punchautam Jesus Causariruspan, Magdala llaqtayuq Mariaman puntata rikuriykurqa. Jesus paimanta qanchis demoniukunata jarjorja. María pasaspanme pa purigmas inkunata tariykurqa, yakimanta causa Chaymi los hangmanta. Paikuna kawsarirusqanmanta. María pa' Mariapa willakusqanta kupas mana Jesús pa pa' hangmanta. rikurisqanmanta. kuna disipulunkuna chakraman richkaptingmi, Jesús korga hukrik chainio. Paikunapas pasaspankum wakin disipulunkunaman willamurjako, Jesus tu wantu paramushankumanta. Ichagan manan paikunatapas creerjakucho. Ripu kunallampagna Jesuspa kamachikushanmanta. Chaymantam Jesus rikurikurja chunka ukniyoq disipulunkunaman, misapi mikunankupaj tiachkaptinko. Paikunatam mana krishankumanta hinaspa rumisunju kashankumanta haqcharja. Paikuna Paykunajariki, manam causaremos Jesuspa kawsarimusqan rikuqkunapa willakusqanta. Chaimi paikunata Jesús nerja. Tukuy hinastinman rispaya, llapa runakunaman kay allin noticiata willakamuychik. Pipas iñispa bautizakuqmi salvasqa kanja. Mana iñiqñataqmi castigopaq sentenciasqa kanja. Ñuqapi iñiqkunam kunata ruranja. Tutipim demoniukunapa ñakarechisqankunata sanuyachinqaku. Mana kunata idiomakunatam kupas, Culebrakunata hapiruptinkupas, utaq imataña venenuyuqta kupas, manam imananqachu, unquqkunaman makinkuta churaptinkum sanuyanqaku. Hanaq pachaman Jesuspa ripukusqanmanta. Señor Jesús michaikunata discipulun kunaman rimaruspan, anakpachaman En Enaspan Dios corja pitiaikorja. Chaime discipulun kunarispanko, tuko inastimpi Jesús manta que Kikin Señor mi paikunata yanaparga, milagro milagrokunawan balechispan.